Treba da se prisjetimo sudnjeg dana, kada će ljudi kao što se na refat okupljaju, tako i na mahšeru, kad budu proživljeni od prvog čovjeka Adama a.s. do posljednjih. Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallame, spominjući sudnji dan, Kaže, ljudi će biti proživljeni i goli, i bosi, i neobrezani, kao od majke rođeni. Pita Iša radi Allahu anha, Allaho poslaniće i muškarci i žene zajedno? Kaže, jesta Iša, i muškarci i žene zajedno. Pa kaže, Allaho poslaniće, zar neće gledati jedni u drugi? Kaže, a Iša, taj dan će biti mnogo opasniji, mnogo teži da bude ljudima tu na Toliko će biti težak i toliko će se ljudi čak, toliko će željeti da prođe taj dan koji Kur'an spominje da će trajati 50.000 godina. Da će stanovnici džehennema kojima je jasno da će u džehennem poželjeti da se taj dan završi. Mi smo svjedoci dešavanja oko nas. Da se u nevoljama, u teškim trenucima, kada su životi u pitanju, ljudi ne obaziru ni na ljepotu, ni na izgled. Ništa i ne privlači. Mi smo imali jedan težak događaj, kojeg se, jel, teško sjećamo. 25. maja i granate koja je odnijela desetine mladih života. U tom trenutku kada su ljudi sakupljani dio po dio, je od tih bilo na umi da pogleda kakva je cura poginula? ili kakav je momak poginuo. Dešavalo se nekoliko slučajnih jel stvari u toku hađa da zastane ili da se ugasi ventilacija u tunelima kojima hađije prolazi. Pa nastane panika. Pa ljudi u svojoj panici trči. Da bi izašli iz gužve, da bi se spasili, da se ne bi ugušili. Ljudi u ihramima, u dva čašafa, u svojoj onoj gužvi izgube i hranu. Izađu potpuno bez odjeći. Nikom nije na umu da gleda u njega, niti u nekog drugog. Zato što je u pitanju život. Tako je sudnji dan. Kada dođe u pitanje džennet ili džehennem, spas ili propast, nije na čovjeku na umi ko je oko njega. Mi često puta kažemo pa dobro, ako će taj taj biti u džehennemu, ako će taj ta pjevačica ili taj taj glumac biti u džehennemu, neka i mene sa njim ili sa njom. Kad nas boli glava, da li nam nešto pomaže kada mi oko sebe imamo deset ljudi koji boli glava? Ništa. Nama to ništa ne umanjuje bol. Možda onako malo psihički uvaženje, nismo jedini koji pate, jel? Međutim, bol je bol. Ne možemo je dijeliti, izvaditi, da mene boli malo glava, pa evo i tebe ne boli. Niti nam znači koga pored nas boli. Tako je znači i sudnji dan. I tegobe sudnjeg dana koje čekaju čovjeka nisu jednostavne, nisu lake. I zato kažemo najbolju sliku proživljenja i prisjećanja na sudnji dan imaju oni koji dožive Arefat. Na Arefatu vidimo jednakost umeta. Bili hrami ne mogu nam reći koliko je ko bogat ili koliko je ko siromašan. Svi su obukli dva čašata, Svi su došli na jedno mjesto jednaki, bez razlike. I ono što istinski je čovjeka kod Allaha subhanahu wa ta'ala, kako nam Kur'an govori, inna ekramakum inda Allahi Kod Allaha su najvrijedniji i najbolji oni koji ga se najviše boji. Ne najljepši, ne najjači, ne najbogatiji, oni koji ga se najviše boji. I pred Allahovim sudom svi su ljudi jednaki. I na kraju, kada se prisjećamo hađa, nemojmo zaboraviti vrijednost tog ibadeta i da istinski vrijedi štediti i biti gost Allaha subhanahu wa ta'ala jer Allah poslanik sallallahu alaihi kaže el hađu el mabruru lejse lehu džezau illa džennet. primjen hađ nagrada je džennet. primjen hađ nagrada je džennet. U ovim danima koje mi očekujemo uz Allahu pomoć dolazi nam i jedan od naših najvećih praznika Kurban Bajram koji je uz inša Allah u utorak 10. Dhul a također znači 10. januara. Kurban Bajram je odabraniji Bajram od dva Bajrama, zato što muslimani na taj dan prinose žrtvu Allahu subhanahu wa ta'ala. Prije svega, na nama je, na koji je jel, prošlogodišnje vrijeme ostavilo tragove negativne po pitanju nas muslimana, da nastavimo da te naše praznike što više oživimo, da ih što više obilježimo, da ih što bolje dožive oni najmanji i najstariji. Pa da naša djeca iščekuju Bajrame da bi dobili paketiće, a ne nove godine. Da naša djeca iščekuju Bajrame pa da uz njih dobiju nove hlače, jaknu ili nešto tako. Da ih na taj način naviknemo da je to naš odabran praznik. Također, da naše kuće sijaju uz Bajrame, a ne uz neke druge praznike. Da naše kuće budu ispunjene radošću uz Bajrame, jer su to naši praznici. Jer mi istinski, možda bolje da ne govorimo o praznici, jer praznik je nešto prazno. Blagdan, bolje. Blagdan, odnosno odabran dan. Dan kada mi ne samo da se veselimo, nego imamo i nagradu kod Allaha subhanahu wa ta'ala. Za prinesen kurban, Allaho poslanik sallallahu alaihi me kaže da će za svaku dlaku prinešenog kurbana musliman i muslimanka imati nagradu. Svaka dlaka. Zar se ne isplati uložiti? Zar se ne isplati uštediti? Zar se ne isplati radi Allaha jednom u to radi, Za svaku dlaku. Ako pogledamo danas u toku godine koliko mi potrošimo novaca na neke stvari koje nisu toliko neophodne u životu. A za tri stotine maraka možemo imati hiljade, stotine hiljada dobrih dijela. Možete zamisliti jednu ovcu, koliko ona samo na svome tijelu ima I za svaku tu dlaku kod Allaha subhanahu wa ta'ala je Kurban je žrtva. Žrtva koja se prinosi radi Allaha subhanahu wa ta'ala. Ali ne zato da Allahu treba njeno meso ili njena krv, nego kao znak pokornosti Allahu. Len je nal Allahe, luhomuha wala dimanuha, walakin je hud taktu Kur'an nam napomini da do Allaha ne dolazi niti meso, niti krv, nego dolazi bogobojaznost. To je znak da mu'min i mu'minka da nema prepreke na putu pokonosti Allahu. Ujutro mogu ustati i žrtovat pola sata svog spavanja da padnem Allahu na seždu. Uz Ramazan mogu žrtovat svoje jelo, i svoje piće radi Allaha. A za kurba mogu žrtvati svoj novac. Radi koga? Radi Allaha. Allahu ne treba mis. Treba mu pokornost. Da vidi od mene i od tebe jesmo li iskreni. A kad govorimo o kurbanu, braćo i sestre, ne možemo govoriti, a da ne spominimo Ibrahima, ali i sela. Od koga i potječi sunnet kurbana, praksa. Ibrahim Selam od odabranijih Allahovih poslanika godine proživio bez potomstva. Niti nema djeci. I u starosti njegovoj Allah mu daje sina. Možete zamisliti koji je to osjećaj. Čovjek i žena živjeli 30-40 godina u braku. Bez djeci. I onda im Allah podari dijete. Možete zamisliti koliko to dijete vrijedi kod njega. Koja je to ljubav? Koja je to ljubav prema djetetu? To je što kaže vrednije od dva oka u glavi. To se bolje čuva nego, jel, dijamant, najvrijedniji na svijetu. To je nešto posebno. Ibrahim a.s. uzastopno sanja da tog istog sina prinosi Allahu kao žrtvu. Sina, dijete koji sam nakon toliko godina dobio sad radi Allaha, Allahu da prinesem Kur'an nam spominje Ibrahimov slučaj. Ibrahim savjetuje svog sina. A vidite odgovor sina. Onog gdje se vidi, jel, kako roditelj, kakav roditelj u većini tako i dijete, tako ga odgaja. Ibrahim selam iznosi sinu svoj san, znajući da je to od Allaha znak da vidi šta će on reći. I odgovor Ismaila, ja ti, ovakvim riječima, ovim riječima kuranskom, ja ti. Ja ti je izraz u arapskom jeziku, koji u našem, kad je preveli, možda jel, neko praktikuje u, u, nekim jel, mjestima, kaže se babuko. Ne kaže se ni babu, ni oče, babuko, tepa mu, još više, još nježniji. Tako je Ismail rekao svom ocu. Zamislite to dijete, kaže on tako. ti, if almato mar. Uradi ono što ti se naređuje. Kratko i jasno. Se teči tu ni inša Allahu mina sabiri. Ti ćeš mene naći od Ja ću na tom usibetu se strpiti. Ako je Allah tako odredio, Allahu nije trebala žrtva Ismailova. To je bio ispit Da vidimo Ibrahime, jesi li u istinu pokoran Allahu? Jesi spreman da žrtvuješ sve ono što, što je kod tebe najvrijednije? I položio ispit. Vidite danas naše stanje. Allah ne traži da žrtvujemo niti djecu, niti bilo što. Traži od nas od naših 24 sata, jedan za pet namaza. Dovoljno. Da bi obavio pet namaza, dovoljan sat. Samo sat. Tebi 23. Samo jedan. Mi kažemo teško. Boga mi ne mogu kad imam obaveza. A kad je u pitanja, vjerujte da se u markama plaća svaki namaz, maša, mislim da bi bilo 90% konjača. A ono što je kod Allaha je vrijedniji od marki i vrijedniji od imetka. Jer Allah poslanik sallallahu alaihi sallam kaže namaz od, do namaza briši grijehe između njih. Pa kaže Allah poslanik sallam zamislite da neko od vas ima rijeku pored svoje kuće pa se u njoj svaki dan kupa po pet puta. Jel bi bio prljav? Kaže Allah poslanik Tako i vjerni koji obava pet namaza Allah ga čisti od grija. Pogotovo namaz. Dakle, Allah poslanik sallallahu alejhi nam kaže na sunnjem danu prvo što će čovjek biti pita namaz. Pa ako on bude dobar, ostalo će biti lako. Međutim, ako se ne položi nam, za namaz, ono što je poslije njega, sve je teže. Pa Allah traži malo posta, malo sabora. Pa medicina dokazala da je post zdrav. Opet korist za čovjek. Medicina dokaza da je i nama zdrav. Fizikultura tijela. ukar na brzinu. Malo tijelo razgibaš. I ljudi napravili doktorske disertacije iz medicine dokazali da čovjek u namazu pokreće svaki dio tijela. Znači svaki dio tijela malo pokreniš da ne zahrđa. Post dokazan zdrav. Traži ako si mučni i imaš Više nego što ti je potrebno imetka, Bogac imaš hiljade, imaš zlata, imaš sreda. Da izdvojiš samo 2,5% zekijata i dadneš onima koji nemaju šta jest. Samo tu. A ti opet imaš. Opet ne fali. I Allah poslanik sallallahu alaihi kune se, kune se da sadaka neće umaniti imetak. Kune se. Samo malo traži jednom od nas u našem životu, samo jednom, da obavimo hač. Prosječan život umeta, poslanik sam rekao, od 60 do 70 godina. Prosjek. U tih svojih 60 godina samo jednom. Jedno, ne treba više. Radi Allah, otići. Opet tebi dobra djela. Opet će tebe Allah nagraditi. Opet će se s tobom Allah dičit melecima govoreći pogledajte moje robove u hađije kad uđu na refat. Vidite i došli, i prašnjavi, i bosi, i goli, jel? Odnosno bosi, jel? Raščupane kose, došli tu umorni, gladni, žedni, došli ovdje radi mene. Allah se diči tobom. Allah te naziva svojim gostom. Zar to nije dovoljno? Neko od nas da ga pozove predsjednik države ili sad premijer kantona, da dođe samo na jedan ručak od njega. To bi se pričalo godinu dana poslije. Ja sam. Maksu uz men pozivnica. Šta misliš biti Allahov gost? I opet nagrada tebi. Allah traži da se propisno kaže. Pa kaže teško. Opet korist nama. Allah traži da se klonimo određenih jela i pića. Opet korist nama, jer je dokazano da su štetni. Sve opet korist nama. Ne Allahom, korist nama. I opet izgovor za sve te stvari je teško, teško, teško, teško i ne može. Subhanallah. Radno vrijeme može biti 12 sati dnevno, nije teško. Allah jedan sat sam. Znači, jedna osnovna pouka iz priče Ibrahima, alaihi selam, jeste da iskreni bogobojaznosti nema bez žrtve, bez truda. I mi znamo i na dunjalu, ako se ne trudimo i ne radimo, nećemo ni priuštiti ništa. Onaj ko nije zasijao svoju njivu, Boga mi nek ne očekuje da će roditi ostaće ono što je na njoj, a uglavnom što se nečisti, ne uređuje, korov obuhvati. A kad smo kod bogobojaznosti, islamski učenjaci bogobojaznost definišu kao zaštita od Allahove kazne. A šta znači zaštita od Allahove kazne? To je da izvršavaš Allahove naredbe, a koni se njegovih zabrana jer je to zaštita od Allahove kazne. Ako izostaviš jedno i drugo, slijedi Allahova kazna. Također, bitno je napomenuti značenje samog šehadeta, pogotovo drugog dijela. enne Muhammeden abduhu wa rasulu. Svjedočim da je Muhammed a.s. boži rob i boži poslanik. Islamski učenjaci kažu Značenje tih riječi jeste da vjerujemo Allahovu poslaniku sallallahu alaihi wasallam sve ono što nam je rekao. Ako je rekao, rekao, istina je. Dokazat će se. Dalje, izvršavanje ono što je Allahov poslanik sallallahu alaihi wasallam naredio i ostaviti ono što je Allahov poslanik sallallahu alaihi wasallam zabranio. To je značenje. I vidimo da nije hak koji treba vjernik da izvrši prema poslaniku sallallahu alaihi wa sallame, odnosno sliđenju njegovog sunneta, da kažemo dovoljno da se prisjetimo dana njegovog rođenja i završimo. Čitava godina dana mora biti u znaku sliđenja sunneta Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallame, jer islamski učenjaci kažu el imanu, el qavlu, el amal Da je iman i riječ i djelo. I riječ i djelo. Ne samo riječ, nego i djelo. Jer Allah poslanik sallallahu alaihi wa sallam, kaže inne fil džesedi U tijelu se nalazi jedan komad mis, jedan organ. I da saluhat, saluhal džesedu kullu. Ako taj organ bude zdrav, bit će zdravo i cijelo tijelo. i da fesedet, džesedu kullu. Ako bude bolestan, bolesno će čitavo tijelo biti. Ela lehu A taj organ je srce. I mi znamo, kogod ima slabo srce, džaba da i ne znam koliko lijep, da su koliko ruke dobre, sve, ne funkcioniši. Može to biti sa dobrom limarijom, lijepom bojom, sve ok, ali ako mašina nije dobra, ne, ne može ono ići. Možeš ga slobodno negdje u kraj skloniti, će samo na putu. Tako je čovjek. Ako kaže imam iskreno i čisto srce, pokaži djelo. Jer niko ti neće vjerovati da si ti vrijedan ako ne radiš. Ti možeš vika vas dan vrijedan sam. Ti možeš vas vika da si odličan učenik ako nisi naučio i dobio petice svih predmeta. Nema, niko ne vjeruje. Niko ti neće dati diplomu. Evo ga, odličan, gotovo, hajde kući. To bi bilo ukratko što se tiče jel, osnovni nekih poruka ovih dana. Još jednom molim Allaha subhanahu wa ta'ala da nam olakša da iskoristimo ovih nekoliko dana koje su preostale u onome što je on zadovoljan i molim ga subhanahu wa ta'ala da oprosti nama, našim roditeljima, svim muslimanima i muslimankama, da sačuva islam i muslimane gdje god da su i molim ga subhanahu wa ta'ala da vas nagradi najboljom nagradom za vaš dolazak. Amin. Amin. Amin. Amin. Da li se može ići na hađ ako si u zavadi sa nekim? Ako se znači sa mujom posvađao, da li smiješ otići na hađ ili hoće li ti <laughs>